Auscultu cae ripetu. Porzio quindec nau. La universalan congresson gastigos la urbo de Graz en verda stirio. La organizantoi laboros tre bone. Ni tial attendas tre grandan successon. Aligiu rapide! por spari cotizon. Vi giuos restadon dum unu semaino. Ni devas ancorao attendi pritemoi. Necessas prepari congressan programon. La urbo de Grazia turisme allogas cae circau la urbo abundas belagioi. La geografia situo tre taugas por gastoi venantai el landoi naibarai. Proxime situas tri landa angulo. La internazia etoso funccios vi povas facile attingi la urbon. Per aviadilo, per busso au traino. La aviadila traffico furoras. Amassa turismo conqueras insuloin. La landoi dependas de tiui enspesoi altigas la preso e por multa i Malantau Malanta la domo ni havas giardenon Kai tie ni plantas diversa in legomoin La nov construado de auto versaine ne trovos necessan approbon char malgrau consento pri gravai detaloi, ancorau existas tre fortai resistoi. Ni vigle discutis pri alternativoi, sed ambau eblezoi ne estis convenai. Li volis almenau atingi la celon es se li nur estus la lasta en vizzo. Li prescau alvenis post longa marciado. Set tiam li stumblis, cae devis resigni. Du viroi, cae unu virino sur benco, babilas pri sen problemezzae aferoi sed ili levigas post quelcae minutoi. Char estas tro varme sub sun radiado. En ombro la vento mildigas la varmon. Cai tio ebligas agrablan legadon. Legante vi povas passigi la tempon. La aquo botelo ja staras a pude. Vi povas forgessi la heimain aferoin, almenau dum via restado ce plagio. La aquo en lago ja estas varmeta. Gi taugas trebone por gaia nagiado vi povas movigi dum iom da tempo, por poste eliri cun fresha animo. Cai se vi malsatas, vi havas sandvicion, cun cinco cae ovo, au eble fromaggio. Li sentas doloroin en ambau genuoi. Li estas sportisto kaj trenas tre multe. Li devas viziti la sport Li ludas futbalon duon profesie. Li tial investas tre multe da tempo. Por esti trejnita laueble plei bone li volas farigi futbal campiono. Li trainas fervore cun sia te amo. Por venci en matcio venontan dimancion. Li havas zinon. Si estas graveda. Do baldau li havos filinon au filon ni volas desiri al ili felicion. La lastain linioin mi volas dedici al bona consilo por esperantistoi. Auscultu la lingvon, parolu gin ofte. Vi tiel vivigos la lingvon pli forte.